บุ๊กทูสี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบอียดันที่ไหน orientacija สำนักงานการท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนคะ gdje je turistička agencija คุณมีแผนที่เมืองให้ดิฉันไหมคะ Imate li plan grada za mene? จองโรงแรมที่นี่ได้ไหมคะ Može li se ovdje rezervisati hotelska soba? เมืองเก่าอยู่ที่ไหน Gdje je stari grad? วิหารอยู่ที่ไหน Gdje je k a t e d r a l พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน Gdje je มูเซ j ซื้อสแตมได้ที่ไหน Gdje se mogu kupiti poštanske markice? ซื้อดอกไม้ได้ที่ไหน Gdje se može kupiti cvijeće? ซื้อตั๋วได้ที่ไหน Gdje se mogu kupiti vozne karte? ท่าเรืออยู่ที่ไหน Gdje je luka? ตลาดอยู่ที่ไหน Gdje je pijaca? ปราสาทอยู่ที่ไหน Где е з а м z к การพาเที่ยวชมเริ่มเมื่อไหร่ Kada počinje turistički obilazak การพาเที่ยวชมจบเมื่อไหร่ Kada se završava turistički obilazak การพาเที่ยวชมใช้เวลานานเท่าไหร่ Koliko dugo traje turistički obilazak? ดิฉันต้องการมักคุเทศที่พูดภาษาเยอรมัน Ja želim vodiča koji govori njemački. ดิฉันต้องการมักคุเทศที่พูดภาษาอิตาเลียน Ja želim vodiča koji govori italijanski. ดิฉันต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส Ja želim vodiča koji govori francuski.